Montana, tira el sonido que le gusta la vagancia. Dale primo que es ahora. Hagan caso, pa' la rocha y pa' los giles rafagazo. Que todo es Argentina, siempre, siempre, nunca, nunca. Y el calle, solo lo de perreo. Besa con fumeteo, la gata en al party Solo doy perreo, besa con fumeteo, la gata en gateo, al party y entonces, se ven 20 de Pilar a 11, con la casaca de las 12, en el medio de la pista con lo que ya conoce. Ah, tu guacha la descoce, dos tragos se desconoce, par de pases ya está en pose, pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce. Y entonces Yo en 20 de pilar a 11, con la casaca de las 12, en el medio de la pista con lo que ya conocen. Ah. Yo le doy perreo, saco fumeteo, la gata negateo, al parifoneo. Yo le doy perreo, con fumeteo, la gata negateo, al parifoneo Y que se pudra, que la tarta muda, habla solo cuando la tengo en la zurda. Yo pateo a lo murga, quiero un no sé si son tan buenos porque dudan, porque no se juntan. Así todos juntos piden ayuda a tu cantante. Antes yo lo puse a gritar como una puta. Tirarme a mí ni se te ocurra. Es que me encanta, yo lo agarro a tiro, le rompo la garganta. De la que vos seguís, yo ya he partido unas cuantas. Y sigo por las que faltan. Vos quedan pero no van. Solo de perreo, besa con fumeteo, la gata negateo, hay parifoneo, Solo de perreo, besa con fumeteo, la gata negateo, hay parifoneo, Solo el perreo, solo el perreo que saco fumeteo, que saco fumeteo, solo el perreo, solo el perreo, que saco fumeteo, que saco fumeteo, solo el perreo, solo el perreo, que saco fumeteo, que saco fumeteo, solo el perreo, solo el perreo, que saco fumeteo, que saco fumeteo, ¿qué pasa,